зате потім дуже боляче грюкає об землю. З тих мрійників виростають герої, але й егоїсти теж. На мій погляд, зараз дехто не цінив любов саме через те, що загубив мрію. Молодий чоловік, я маю на увазі порядних хлопців, одружується і дбає про гніздо. Тільки про гніздо, і ніщо його не обходить, ні свій завод, де він працює чесно, але мов би, відробляє, ні Кампучія, ні Арктика, розумієш? Тільки квартира, машина. Розумієш, про що я кажу? Просто ми стали старші. І нам здається, все, що було з нами, значиміше і більше цьому теж є доля правди, але не серце, я тебе розумію і співчуваю. Бачиш, зрозуміла не до кінця. Співчувати мені нічого. Я ще збудую щось хороше. Заздрість мене не гризе. Всім задоволений. Навіть тобою пожартував. І насправді не почував жодної скарги на долю і був задоволений роботою і тим місцем, яке посідав у суспільстві. Не важився на вищу посаду, що, може, піднесло б його у власних та й Ірининих очах. Якби тільки вміння, на цій посаді можна зробити хто зна скільки. Його поважають, знають, що він розумний і тямковитий архітектор, і він поважає себе. І йому гарно і нічого іншого не треба. Іноді йому здається, мов би він вибудував по цеглинці склав під мурівок. Створив такий майданчик, на якому затишно, із якого далеко видно. Це було більше, ніж просто кар'єра, нехай і чесна. Щоправда, останнім часом з цього підмурівка випало чимало цеглинок, і хтось невидимий б'є ломами далі. Мурування тремтить, і це відбивається в серці. Але все те мене він подолає. Зрештою, має в руках ремесло, навмисне означив свою професію так грубо з ним не пропаде ніколи. І має хорошу дружину, яка завжди його розуміє, навіть коли не погоджується з ним, або коли їй кортить подратувати його. Посередині річки скрикнув пароплав, важко ляпотів колесами проти течії. На всіх трьох палубах стояли люди вони здавалися святковими і якимись незвичайними. Вони кудись пливли, їх щось чекало попереду, і Ірина їм заздрила. Великі білі пароплави на річці завжди здаються святковими. На берег набігла хвиля, докотилася аж до них. Що ж тоді робити мені? раптом запитала вона з викликом. У мене не вдалося усе. Як усе? А так. Хотіла стати співачкою, втратила голос. Потяглася за тобою в архітектуру, псую кальку, але ж це, хочеш сказати, що для жінки це не потрібно? Та ні, не так. Ага, ось і ти ніколи не сказав мені правди. Він підвів голову і так проникливо глянув її очі, що вона заблимала віями. Ти її знаєш сама. Нащо? Мабуть, скрізь є якась міра. Я ж і сам не корбюз'є і не Растреллі. Робота по серцю це теж багато, та ще в гарному колективі. Я це знаю сама. Через те я тобі ніколи й не казав.